Maiazaren lehenean jarraitu nuen langileen manifestaldia baionako geltoki aldetik abiatzen aturri egian behera. Jende alde handia bazen, oiua, kaldarrik apenak bizkuntzetan eta kolorein hitz eskuarriko zeru grisaren pean. Trinak pasatzen ziren txistuan, autoak bazabiltzen agudu eta Krono Plus kompainiako autobusak geldirik zeuden. Tuti babene, erangin Boz gara gailuek, Italiaren Bela Txau, Ipno, Irautzalariaren azken bertsioa eskaintzen zuten, eta gogora zitzaidan Netflix plataformatik urrupatzen ahalden La Casa de Papel telesaila. Talde batek, hor, erabakitzen du Madrileko monedaren etxean atrako edo hold-up mustro baten egitea. Eta lortzen dute, hiri izenak dituzten gaizkileek biletteak imprimatzea sortzi egun irauten duen atrakoaren finean bertatik sanu eta salbu ateratzea eta poliziaren atzamajetatik iesikitea. Poliziaren buruden Raquel Murilloren papegean itzi egitu gure aktore kutxuna gauzitzen da. Karikan, belatxau abestian abestia entzutean eta la kasa de papel serieko irudia kaskoan, ogoitu nintzen zenbait egun lehenago BFM TV kateak lokaz diziek deituriko dokumentala oparitu ziela bere ikusleei. Jim Jarmusen bi filmen artetik nik ere, begietsi nuen Macron eta bere banda ardatz, Frantziako estatua atrakatzeko eta boterea hartzeko, prestaketaren kontakizun urgulutsua. Macronen urbileko batzuk, seguraski, antenatresek ekoiztu lana aztertua zuketen. Macronen gobernua ari da lokaz biziek egiten. Kak garanteko bere lagunen alde, la klas sozial antolatuz. SNCF-a privatizatuz, laster erretreten sistema ere arra aldatuz, jende seheari mespretsua erakutsiz, telebistan agertzen den bakoitzea. Politika alorean lokaz biziek ordez lehen putx edo kudeta erabiltzen zen. La Casa de Papelen ez bezala Frantzian, bozkatzaile burtsorotu eta izutuen konplizitatearekin lortu zuena Macronek. Realitateak fangotan fikzioa gainditzen du. Baina La Casa de Papel telesailaren generikoan dagoen beratxao kantatzeko indarra badugu oraino. Atorra suri jantzi bua krazia honek demokrazia itxura traukestua usten digu eta jada ez dakigu zer entzule zuk behar bada, ideia bat baduzu,